Tech Up Podcast. NXS Podcast. I dobar dan, dobrodošli dragi slušalci ponovo na talavce NXSF Radio podcasta u još jednu epizodu vaše omiljene serije TechUp. Naravno sa nama je kao što ste navikli do sada naš stručni konsultant Dušan, glavni odgovornik Tech Up Central bloga. Dušane, kao i svaki put, dobar dan. Dobar dan. I za da danas smo odabrali jednu interesantnu temu koja se dosta ovako pominjala po, po nekim blogovima, po nekim forumima i tako dalje. Čak i nekoliko youtubera je pravilo razne uh, klipove vezano za sličnu tematiku, a to je kako da sklopite dobar i kvalitetan računar za 400 evra ili u našem slučaju 410 ili 15 evra, tako? E, naravno, ovaj računar je prvenstveno namenjen kao neki minimum za gejmere ako želite da igrate neke novije naslove, ako se ne varam Dušana, naravno ti me ispravi. Da, da, da, ovo će funkcionisati. U redu, znači krećemo odmah sa um, konfiguracijom, znači izložit ćemo vam sve ploču, procesor, memoriju, grafičku karticu, uh, hard disk i naravno kućište sa napajanjem. Krećemo prvo sa pločom, naš izbor je pao na Gigabyte GAH81MS1, jel tako Dušane, reci nam nešto o tom. Da, pa u principu što se tiče same ploče, dobra je osnova, a s obzirom za ono za što će se koristiti računar sasvim dovoljno stvar. U principu bukvalno je dovoljno samo da može da poveže praktično ostatak komponenti, a, pa tako da podržava pošto u ovom da kažem buildu ćemo koristiti i tri procesora, odnosno Intelov procesor, podržava naravno socket za Haswell, odnosno predposlednju seriju Intelovih procesora, a, dva slota za RAM memoriju što je sasvim dovoljno, za početak se može kupiti recimo jedan, a, jedan RAM od 8 GB, što će biti dovoljno u 90% slučajeva i uvek postoji mogućnost za nadogradnju. A, ostatak ploče manje više i nije bitan s obzirom na ono zašto će se poče koristiti uglavnom za, za gaming igrice. Dakle, na nju će doći grafička, a, naravno procesor koji smo pomenuli, dakle bukvalno, bukvalno je tu samo da omogući funkcionisanje ostalih komponenti, odnosno da ih poveže. Jedna od manje bitnih stavki kada je u pitanju gaming računar, pogotovo za ovaj cenovni rang. Dobro, ali moramo svakako reći da je definitivno H81M vrlo dobra ploča u, u tom rangu, je tako? Naravno, i jedan od razloga zbog čega je Gigabyte u pitanju jeste garancija koju Gigabyte daje dakle, od 3 godine u odnosu na većinu drugih proizvođača, dakle od 2 godine, što je u principu takođe bitna stavka. Odlično. U redu, prelazimo odmah dalje, već inače napomenuo, naša druga najvažnija stavka je procesor. Naravno, mi idemo sa Intelom i3, 4130 naravno, socket 1150, tako? Reci nam Dušane, zbog čega smo odabrali ovaj procesor? E, pa, u principu, efikasnost kod Intel procesora, naravno, e, visok takt, odnosno visok klok, koji će podržati takođe dakle, 95% današnjih igara, neće praviti e, problem dakle, sa bilo kojom grafičkom, pogotovo ne sa ovom koja će naravno biti e, u ovom slučaju, odnosno u ovom računaru. E, odličan procesor sa malom potrošnjom, veoma se malo greje, tako da slobodno može da se koristi sa onim fabričkim kulerom koji dolazi uz njega. Bukvalno odlična, odlična stvar, odnosno odličan procesor za, za, ta, za tu cenu. Odlično. U redu. Prelazimo naravno na treću najvažniju stavku, a to bi bila RAM memorija. Mi smo se ovog puta u našoj konfiguraciji opredelili za Kingston, na tako? DDR3 da. naravno, reci nam Dušane malo više o toj memoriji. Pa u principu prva stvar zbog čega Kingston a, cena je privlačna, a i svaki, bukvalno svaki proizvođač oficijalno podržava ovu memoriju. Pa dakle, bukvalno bilo koju ploču da kupite bez nadogradnje BIOS-a Kingston Ram um, će dok to nije slučaj recimo sa malo, može se reći kvalitetnim ili egzotičnim proizvođačima kao što su na primjer Gale, G-Skill i slično, tako da odlična memorija a, radi, na, radi na visokoj frekvenciji, dakle DDR3 u pitanju takođe neće biti nikakvih problema, više nego dovoljno isto za, za svrhu ovog računara. Dobro, znači mi smo uzeli, ne znam da li sam pomenuo, 8 GB, jel tako, kao neki minimum, Kingston HyperX Fury, jel tako? A jeste, da. To smo možda zaboravili da pomenemo, takođe jako dobre memorije. Prelazimo na sledeću, takođe veoma, veoma važnu stavku kada je u pitanju gamerski računar. Uh, ali naravno i za sve drugo, ali ovo je akcent upravo na neki e, gamerske komponente, jel? U pitanju je naravno grafička kartica. E, mi smo se opredelili za Asusovu GTX 750 i naravno GeForce u pitanju. Dušane, zašto ovaj model? Glavni razlog je, naravno, ovo da kažem, minimum. Mislim, u principu minimum a, grafička koja, može, koja će moći da se koristi recimo za neku rezoluciju, recimo Full HD, odnosno 1080p, koja će raditi pristojno sve ispod toga nije to to. A i naravno u pitanju je Nvidia, odnosno grafička čak ne zahteva ni dodatni port za dodatni priključak za struju, tako da može, može da radi bukvalno sa, da kažem, struje direktno sa matične ploče, nije komplikovana. Generalno odlična grafička, jedna zapravo od najboljih takođe, dakle u ovom, u ovom U redu. E, sada prelazimo na sljedeću stavku koja, mm, sad, da li je koliko je važna, to je sad diskutabilno, a u pitanju naravno hard disk. Mi smo se ovoga puta opredelili za običnu varijantu, znači ne SSD, verovatno zbog cene, jel? Tako da je u pitanju Western Digital Caviar Blue od 500 GB. Dušane, zašto ovaj hard disk? E, u principu mm, hard disk je brz, poprilično. Što se tiče kapaciteta, to sada već zavisi razlike u ceni nisu neke, na primjer za nekih možda 1000-1500 dinara se može dobiti duplo veći hard disk od 1 terabajt, ali i ovo će biti dovoljno za početak da bi se uklopilo u to neku okvirnu cenu koju smo zacrtali, ovo će biti odlična opcija. Kvalitetna hard disk, 3 godine garancije, bez ikakvih problema. Dobro, I naravno poslednja stavka je kućište sa napajanjem, mi smo naravno odabrali već proverenu stvar, a to je Cooler Master of TM300, je eh, jel tako? I čini mi se da je 500 W unutra napajanje. Uh, mislim, što se tiče kućišta pristojno izgleda, a eh, cene je također odgovarajuća, a s obzirom da ceo računar u principu i kad je pod punim opterećenjem neće trošiti više od 130 W, ovo kućište će biti dovoljno, to jest i napajanje u njemu, tako da bukvalno nema nikakvih problema dakle, da se uzme kućište bez recimo nekog dodatnog montiranja napajanja i slično, ovde se sve dobije u kompletu i odlična opcija pogotovo za da kažem, za ovu namenu računara, ako bi neko kasnije nešto nadograđivo ili dodavamo neku komponentu, ima čak i dosta mesta za ventilatore, tako da neće biti problema ni sa boljim komponentama recimo u budućnosti. Dobro. Da. Znači, mi smo se prvenstveno rukovodili e, prilikom sklapanja ovog računara, tako? Naravno, bez monitora pričamo samo o kućištu, čisto da pojasnimo ako se neko pitao. Znači, monitor ovde nije uključen, samo kućište i komponente u kućištu. Znači, mi smo se prvenstveno rukovodili cifrom do 400 evra. Znači, plus minus, mi smo prešli, jel tako, 410 evra, ako se ne varam. Da. Je sve izašlo. Znači, mi smo se rukovodili isključivo cifrom i da za što manje para pokušamo da uzmemo kvalitetnije komponente. Da li sam u pravu? da, mislim to je u bukvalnom smislu minimum, ispod toga mislim, igri će raditi, ali nije to to. Dok, znači, mi pričamo praktično o računaru koji e, će moći tipa da gura novije naslove kao što su GTA 5 ili možda, ne znam, Witcher ili Battlefield 4, ili tako? Pa upravo to, naravno, sa nekim, naravno ne velikim kompromisom što se tiče recimo detalja, rezolucije će odgovarati naravno u svim slučajevima, moguće da neki detalji bi mogli da se smanje umesto recimo sa ultra na, na high ili slično, ali ne bi trebalo da bude problema. U redu. Znači sve u svemu e, za ove pare zaista odličan računar zato što kažem dosta pitanja se postavljalo da za ne znam geometske računare mora da se izdvoje zaista velike pare što je naravno tačno preko 1000 evra ili ne znam 900 evra i tako dalje 890.000 90 u našem slučaju. E, naravno, vi za te pare možete sklopiti zaista ovaj, odličan računar, bez daljnjeg, ali mi smo pokušali da napravimo znači, jedan izazov, da za neke, da kažem, što manje pare, prihvatljive, složit ćete se za neki 400 evra, je to vrlo prihvatljivo za računar koji će imati gamersku namenu prvenstveno. I onda smo se mi opredelili za ovo. E, jedino što bi eventualno moglo da se promeni ako imate neki dinar više, to je eventualno ubacivanje SSD-a e, u računar, što bi takođe e, dobili biste na brzini i eventualno nadogradnja još memorije, što mislim da bi dosta značilo. E, Dušan, da li se slažeš sa mnom? Pa, upravo to, ili možda recimo još bolja opcija, naravno, koja bi koštala, ali recimo da neko ima ili želi da potroši još nekih stotinak eura na, na računar, E, grafička recimo koja bi bila preporuka od Nvidia GTX 950 takođe sa 2 e, GB RAM-a rama e, i recimo SSD na primer. pored da, dakle čak ne bi morao ni da se menja hard disk, hard disk bi mogao da ostane, dakle i da se kupi neki pristojan SSD od 128 GB, to, to bi bila opcija recimo i bilo bi izvodljivo sa nekih, na primer, 480 do 500 eura. Da, odlično, odlično. Znači, eto, to neka bude zaključak. Dali smo znači, dodatni savet za vas koji možda imate neki dinar više koji biste potrošili na računar. Sve u svemu, odlična mašina, potrudili smo se da nađemo kvalitetne komponente za vas i to bi ujedno bilo sve što smo vam pripremili u ovoj našoj emisiji. Dušana, naravno, kao i svaki put, tebi puno hvala na uh, ovoj emisiji i na svim informacijama koje si nabavio za nas a vi naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast do neke naše sledeće emisije. Ja vas pozdravljam. Ćao! Tech Up Podcast. NXS Podcast.